السلام عليكم <clears throat> ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا أما بعد فأوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله عز وجل في كتابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Saudaraku kaum muslimin, jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quranul Karim dan Rasul alaihi salatu wassalam di dalam sunnahnya memberitahukan kepada umatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan banyaknya pintu-pintu kebaikan dan Allah Jalla wa Ala mempersiapkan segala apa yang mereka butuhkan dalam membuka pintu kebajikan itu tentunya sebagai bekal mereka untuk kehidupan di alam keabadian kelak. Karena Allah Azza wa Jalla menyebutkan bahwa segala apa yang ada di dalam hidup ini kita akan kembali kepada Allah untuk mempertanggungjawabkannya. Maka sungguh amat sangat beruntung seorang muslim jika dia menghadap Allah Azza wa Jalla dengan gampang dan mudah mempertanggungjawabkan segala apa yang ada yang dia telah lakukan dan perbuat di muka bumi ini maka tentu bekal yang paling berharga untuk menghadapnya adalah ketaatan dan pengabdian kita kepada Allah Azza wa Jalla di saat Allah memberikan peluang dan kesempatan hidup di muka bumi ini. Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala mengatakan la tazalu la tazulu qadam 'abdin yawm al-qiyamati hatta yus'ala an mas'alatay tidak akan tergelincir kedua kaki Adam kelak keturunannya Nabi Adam kelak pada hari kiamat sehingga Allah Azza wa Jal akan mempertanyakan dua hal. Kedua hal ini disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quranul Karim. Pertama, Mada kuntum ta'budun? Yang kedua, wa madza ajabtumul mursalina Pertanyaan yang akan disodorkan oleh Allah Azza wa Jalla terkait dengan pertanggungjawaban ketaatan pengabdian kita di dunia ini dalam bentuk pertanyaan apa yang dulunya kalian sembah di muka bumi disodorkannya pertanyaan ini untuk kemudian hamba-hamba Allah Jalla wa'ala sanggup untuk menjawab dengan penuh kejujuran bahawa tiada dia mengabdikan hidupnya di dunia ini kecuali untuk Allah Azza wa Jalla. Mada kuntum ta'budun? Karena bukan suatu keanehan. Jikalau ada dari hamba-hamba ini akan mempertuhankan hawa nafsunya tidak menutup kemungkinan ada dari hamba-hamba Allahu Jalla wa Ala mempertuhankan tuannya mempertuhankan pimpinannya seolah-olah dia adalah barakallahu fikum pengganti robnya di dalam hidup segala aturan hidupnya kembali kepada tuannya kendati pun harus bertentangan dengan aturan Allah Azza wa Jalla. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Lalu bagaimana jawabannya? Terhadap pertanyaan yang pertama ini. Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala memberikan bimbingan. Jawabannya adalah. Bitahkiki kalimati la ilaha illallah. Dengan merealisasikan dan mewujudkan. Apa yang dikandung oleh kalimat singkat La ilaha illallah. Apa sesungguhnya yang dikandung? Sampai-sampai orang kafir tidak berani mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Padahal Allah Azza wa Jalla bercerita di dalam Al-Quranul Karim. Kalau engkau tanyakan kepada mereka, kata Allah Jalla wa Ala, mengarahkan pembicaraannya kepada Nabi Yuda alaihi salatu wassalam. Kalau engkau bertanya kepada mereka, siapa yang menciptakan mereka? Mereka akan menjawab Allah. Kalau engkau bertanya kepada mereka, siapa yang memberi rezeki, yang mematikan, yang menghidupkan, yang mengatur semua urusan di dunia ini, mereka akan menjawab Allahu Jalla Subhanahu. Sampai-sampai di saat mereka ditimpa oleh malapetaka di tengah lautan, mereka tidak sembari kemudian memanggil Tuhan-Tuhan yang mereka sembah. Tidak sama sekali. Karena mereka tidak percaya Tuhan-Tuhan yang mereka sembah. Baik Lata, baik Uzza, baik Manat. Tidak sanggup untuk membebaskan mereka dari malapetaka hidup ini. Mereka mengikhlaskan permintaannya kepada Allah Jalla Subhanahu. Falamma najjahum ilal bar. Namun di saat Allah Azza wa Jalla selamatkan sampai ke daratan mereka kembali kufur kepada Allah Jalla Subhanahu wa taala. Kenapa mereka tidak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Kalimat yang amat singkat dan ringan bila diucapkan. Namun bagi mereka, konsekuensi kalimat la ilaha illallah itu adalah amat sangat berat. Apa konsekuensinya? Konsekuensinya adalah mereka harus siap meninggalkan Tuhan-Tuhan yang mereka agungkan selama ini. Yang itu merupakan pengajaran dan nenek moyang mereka. Mereka siap untuk meninggalkannya karena konsekuensi la ilaha illallah. Maka inilah sebabnya mereka berat untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kita mengetahui Lata dan Uzza itu adalah sebuah penampilan sesungguhnya dari kehidupan makhluk yang dipertuhankan oleh mereka. Lata adalah salah satu bentuk kuburan yang diagungkan yang disembah oleh mereka. Dan Lata ini dalam riwayatnya bahawa dia adalah orang yang soleh. Orang yang sangat dermawan di dalam hidupnya. Setahun dia berusaha bekerja untuk memberikan sang atau bekal bagi mereka-mereka yang ziarah ke Baitullahil Haram. Setahun kembali habis apa yang telah dia usahakan. Berusaha lagi untuk tahun berikutnya. Di saat dia mati atau meninggal dunia. Maka diagungkanlah oleh mereka. Sebelum mereka berangkat ke Baitullahil Haram. Mereka tawaf dulu di sekeliling kuburannya. Latta barakallahu fikam segenap saudara kami kaum muslimin. Ini salah satu bentuk penampilan kesyirikan di masa yang silam. Mereka berat untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah karena mereka harus meninggalkan kuburan Lata yang mereka agungkan dan yang mereka sembah. Uzza adalah satu bentuk tempat yang dikeramatkan tiga pohon yang kemudian dibangun padanya bangunan di atasnya. Itu yang diagungkan. Itu yang disembah. Itu kemudian mereka meminta padanya. Melakukan pendekatan diri kepadanya. Oleh karena itu. Mereka tidak sanggup dan tidak berani dan mau mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Maka sungguh amat sangat mengherankan. Jikalau ada dari saudara kita kaum muslimin berperilaku dengan perilaku orang-orang jahiliyah di masa yang silam mengagungkan kuburan-kuburan tertentu atau mengagungkan tempat-tempat yang dikeramatkan sementara kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah ini menunjukkan bahwa kita belum memahami tentang apa yang dikandung oleh kalimat la ilaha illallah padahal kalimat la ilaha illallah merupakan proklamir besar dalam kehidupan seorang muslim untuk menggugurkan segala macam bentuk pengabdian, segala macam bentuk ketaatan kepada selain Allah Azza wa Jalla rahimani wa rahimakumullah. Jawaban yang pertama terhadap pertanyaan yang akan disodorkan. Apa yang dulunya di dunia kalian sembah? Maka jawabannya adalah dengan merealisasikan nilai dan makna yang terkandung dalam kalimat La ilaha illallah. Pertanyaan yang kedua. Sekaligus pertanggungjawaban di dalam hidup. Wa madha ajabtumul mursalin? Bagaimana tanggapan kalian terhadap para rasul yang diutus ke tengah kalian? Bagaimana tanggapan kalian? Tentunya dengan memberikan jawaban bitahqiqi syahadati anna Muhammadar Rasulullah dengan melaksanakan dan merealisasikan nilai-nilai yang dikandung dalam persaksian kita terhadap syahadat yang kedua wa asyhadu anna muhammadar rasulullah segenap saudara kami kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah mari kita mendengarkan beberapa hal yang dijelaskan oleh Nabi Yunus alaihi salatu wasallam sendiri tentang bagaimanakah tanggapan makhluk-makhluk yang tidak berakal terhadap keberadaan Nabi Yuna alaihi salatu wassalam. Agar kita sadar kalau sejak makhluk yang tidak berakal menerima dengan penuh terhadap keberadaan Nabi Yuna alaihi salatu wassalam. Maka tentu min kita min babi aula lebih pantas dan lebih patut lagi untuk melebihi makhluk yang tidak berakal. Rawal Imam Ahmad di Musnadih. Seseorang Ansari dari Ansar mengeluh kepada Nabi Yunus alaihi salatu wassalam. Karena ontanya menjadi onta yang nakal. Berbahaya. Membahayakan pemiliknya. Di saat orang Ansar ini datang kepada Nabi Yunus alaihi salatu wassalam untuk mengeluhkan dan melaporkan keadaan onta yang tidak bisa lagi digunakan untuk mengambil air, untuk menyiram tanaman-tanaman dan seterusnya. Rasul alaihi salatu wassalam berniat untuk mendatangi onta yang sudah gila tersebut. Para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'i yang melihat kejadian itu mengkhawatirkan terhadap diri Nabi Yuna sallallahu alaihi wasallam yang akan mendatangi makhluk yang tidak berakal yang berbahaya barakallahu fikum di saat unta itu melihat kedatangan Nabi Yunus alaihi salatu wassalam fasajat langsung kemudian tersungkur di hadapan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan tunduk dan patuh kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengarkan ucapan orang Ansor ini. Pemilik onta tersebut mengatakan, Ya Rasulullah, Wahai Rasulullah, Nahnu ahakku bi an nasjudalak. Ya Rasulullah, kami adalah orang yang lebih pantas untuk kemudian sujud kepada engkau min hadzal ladzi la yaqil dari makhluk yang tidak berakal ini ya Rasulullah kami lebih patut dan pantas untuk sujud kepada engkau dibanding dengan makhluk yang tidak berakal ini. Dengarkan jawaban Nabi Yuna sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. La yasluhu li basharin ay yasjuda li basharin walau salaha li basharin ay yasjuda li basharin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha kata Rasul alaihi salatu wassalam maka tidak boleh seseorang manusia sujud kepada manusia yang lain kalau sekiranya itu boleh manusia sujud kepada manusia yang lain niscaya saya kata Nabi Yunus alaihi salatu wassalam memerintahkan seorang istri untuk sujud kepada di hadapan suaminya. Kata Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam, kalau sekiranya boleh memerintahkan seseorang untuk sujud kepada orang lain, niscaya saya akan memerintahkan seorang istri untuk sujud di hadapan suaminya. Ini menunjukkan tentang besarnya hak seorang suami atas seorang istri rahimani wa rahimakumullah jami'an pelajaran penting dari hadis ini tentang bagaimana keistijabatul makhlukin bagaimana tanggapan makhluk-makhluk yang tidak berakal menyambut keberadaan Nabi Yuna sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim Ar-Rasul alaihi salatu wassalam masuk ke sebuah kebun lalu kemudian barakallahu fikum melihat seekor onta yang sedang terikat. Nabi Yuna alaihi salatu wassalam lalu bertanya, siapa yang memiliki onta ini? Siapa yang memilikinya? Lalu disyaratkan kepada seorang ansari. Beliau mengatakan, saya ya Rasulullah. Sesungguhnya onta ini datang kepadaku dengan menteteskan air mata dan melapor bahwa engkau telah berbuat zalim padanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam segenap saudara kami kaum muslimin bagaimana tanggapan makhluk terhadap keberadaan Nabi Yunus sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam riwayat Jabir bin Samurah dari dikeluarkan oleh Al Imam Muslim Rasul alaihi salatu Wasallam mengatakan inni la'alamu al-hajara fi Makkah, yusallimu alayya qabla an ub'ath wa ana a'rifuhu al-an kata Rasul alaihi salatu wassalam saya masih mengingat sebuah batu di kota Mekah mengucapkan salam kepada saya sebelum saya diangkat sebagai seorang nabi dan rasul dan saya sekarang masih mengingatnya kata Nabi Yuna sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam rahimani wa rahimakumullah Al Imam Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu ditanya tentang Lailatul Jin allati ja'u ila Nabi alaihi salatu wasallam liyuslimu ala yadai amman akhbarat Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu ditanya oleh sahabat Nabi yang lain tentang malam kedatangan jin di hadapan Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam untuk masuk ke dalam Islam melalui tangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ditanyakan kepada Abdullah ibnu Mas'ud, siapa yang memberitahukan tentang kedatangan jin di malam itu untuk masuk ke dalam Islam melalui tangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala an memberikan jawaban azanathu hadhihi syajarah maka pohon inilah yang telah memberitahukan tentang kedatangan makhluk jin di hadapan Nabi Yunus alaihi salatu wassalam untuk mereka masuk ke dalam Islam melalui tangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fa ya ma'syaral muslimin. Saudaraku kaum muslimin, bagaimana makhluk selain yang manusia menyambut seruan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan dengan sanad yang sahih di saat Nabi Yunus alaihi salatu wasallam menyembelih binatang korban di saat beliau menunaikan ibadah haji diriwayatkan bahawa binatang-binatang itu berjejalan ingin menjadi terdepan untuk kemudian terkena pisaunya Nabi Yuna alaihi salatu wassalam rahimani wa rahimakumullah aduhai betapa tinggi istijabatul makhlukin sambutan makhluk terhadap keberadaan Nabi Yuna alaihi salatu wassalam yang tidak berakar rahimani wa rahimakumullah rawal imamu Abu Dawud fi sunanihi min hadith Jabir ibn Abdullah radhiyallahu taala anhu qala an-nabiy alaihi salatu wassalam annahu ma baina as-sama'i wal ar illa wa huwa ya'lamu anni rasulullah tidak ada segala sesuatu yang ada di antara langit dan bumi kecuali mengetahui saya ini adalah rasulnya Allah Subhanahu wa taala. Segenap saudara kami kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Demikian barakallahu fikum riwayat bagaimana istijabah penerimaan makhluk yang tidak berakal terhadap keberadaan Nabi Yuna sallallahu alaihi wasallam. Tinggal kita sekarang makhluk yang berakal. Allahu jalla wa ala berpesan. Ya ayyuhallazina amanu istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum Allah azza wa jalla berfirman wahai segenap orang yang beriman kepada Allah istajibu segeralah kalian memenuhi panggilan panggilan siapa rahimani wa rahimakumullah panggilan Allah Jalla Subhanah dan panggilan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam lima yuhyikum idza da'akum lima yuhyikum apabila Allah dan Rasulnya mengundang kalian mengajak kalian memanggil kalian menyeru kalian kepada apa yang akan menghidupkan kalian kata Allah sendiri di dalam Al-Qur'an telah berlalu kita sampaikan riwayat-riwayat makhluk yang tidak berakal menyambut tentang keberadaan Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam tinggal sekarang kita yang berakal ini Allah azza wa jalla juga memanggil kita dengan firman-Nya ya ayyuhallazina amanu istajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum wahai orang-orang yang beriman Penuhi panggilan Allah Jalla Subhanahu. Penuhi panggilan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila keduanya atau Allah dan Rasul mengajak engkau, memanggil engkau, menyeru engkau terhadap apa yang akan menghidupkan engkau. Kalimat kata-kata menghidupkan engkau yang dimaksud adalah menghidupkan hati ini tatkala hati ini mati rahimani wa rahimakumullah. Kira-kira apa yang dimaksud? Itulah wahyu yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kita harus segera untuk menyambutnya. Jangan sekali-kali kita mengatakan nanti ketika tuanya saya. Jangan sekali-kali kita bersaupa mengucapkan nanti sebentar di saat Allah Jalla wa Ala memanggil kita. Jangan rahimani wa rahimakumullah. Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allah wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tiada pantas orang yang beriman laki-laki ataupun perempuan bila Allah mengundang dia, bila Allah mengajak dia, lalu kemudian melakukan memilih dan memilah. Mana yang sesuai dia dekati. Mana yang tidak sesuai dengan dirinya. Dia berusaha lari dan menutup telinganya. Tidak mau mendengar apa perajakan Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Segenap saudara kami kaum muslimin. Maka oleh karena itu. Melalui majlis ini saya mengingatkan. Sekaligus sebagai penutup. Allahu Azza wa Jalla menyebutkan wahyu yang diturunkannya ini Allah mensifati di antaranya dengan dua sifat di dalam Al-Qur'anul Karim. Allah jalla wa ala yaqul: "Wa kadzalika awhayna ilaika min rabbika wa kadzalika awhayna ilaika ruhum min amrina ma kunta tadri mal kitab wal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha min ibadina wa innaka la'ala siratin mustaqim kata Allah azza wa jal sebagai penutup muhadarah dan nasihat pada pagi hari ini Allah jalla wa ala mengatakan demikianlah kami mewahyukan kepada engkau wahai rasul Allah ruh Allah jalla wa ala menyebut bahwa wahyunya sebagai ruh pada poin yang kedua, Allah menyebut wahyunya sebagai nur. Cahaya. Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah. Menyebutkan Allah menghimpun wahyunya dengan dua sifat di dalam firmannya ini. Pertama, yaitu ruh yang akan mendatangkan kehidupan. Dan yang kedua adalah cahaya yang akan mendatangkan barakallahu fikum penjelas dan penerang di dalam kegelapan rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka siapapun yang ingin memperoleh kehidupan di dalam hidupnya, hidup lahiriah dan batiniahnya, jangan tinggalkan wahyu Allah Azza wa Jalla. Siapa saja yang ingin terang benderang jalannya, selamat sehingga tidak terbentur dan tidak terjatuh di dalam lubang, jangan tinggalkan wahyunya Allah Azza wa Jalla wahyu Allah yang kita maksudkan adalah apa yang tertera di dalam Al-Qur'anul Karim dan yang tertera di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan tinggalkan kedua bentuk wahyu ini apabila kita ingin selamat hidup di dunia ini. Semoga Allah Azza wa menjadikan kita dekat dengan kitabnya Al-Quran dan sunnah Nabi Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Jalla wa Ala menganugerahkan kita kemudahan untuk memahami kedua kandungan wahyu ini yaitu Al-Qur'an dan sunnah Rasul Ali Sallallahu alaihi wasallam dan semoga Allah Jalla wa Ala menganugerahkan kita hidayah untuk memahaminya, mengamalkannya dan mempraktikkan serta mendakwahkannya mengikuti langkah orang-orang yang diridhai oleh Allah Jalla Subhanah. Itulah para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Dan saya tentunya telah setelah berterima kasih kepada Allah Jalla Subhanah. Berterima kasih kepada pengurus masjid. Takmir masjid yang telah memberikan kesempatan untuk duduk bersama hadirin saudaraku kaum muslimin semoga apa yang saya sampaikan ada manfaatnya buat diri saya sendiri dan segenap saudara kami kaum muslimin wallahu taala alam bissawab. subhanak allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh